Picasso ile birlikte 20. yüzyılın en büyük ressamı diyebileceğimiz insandan söz ettiğimi de hatırlatmak istiyorum. Giorgio de Chirico. Metafizik sanat demin adı anıldı değil mi? Peki nedir? Onu da ben söylemeyeyim aslında kuratör söyler ama var olan şeylerin ötesindeki şeyleri görebilmek demek. Aslında tam öbür dünyayı anlatan sanat değil de bizim tam görmediklerimizi anlatan sanat diyelim. Yani her gün görüyoruz zannederiz ya. Onu işte farklı görebilmek diye özetlesem yeter sanırım. Özetle sergi çok önemli. 1909'dan 1975'e kadar her şeyi görebiliyoruz de Kiriko'nun. 76'da da bir tablosu vardı. Ölene kadar da desenler yaptı ama 75 son tarihli tablosudur. Bunların hepsini görebileceğiz. Yani öylesine geniş bir çeşitlilik. Hakikaten aynı ressamın aynı eli mi diye düşünürsünüz. Evet evet öyle. Orijinallikten bahsediyorduk ya ayırt etmekten. Gerçekten de öyle. Özlere dönüş sergisi sözünü tekrar edip bir kere daha Fa Profesör Fabio Benzi'ye sözü bırakmak istiyorum. Kendisine de teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü zor bir işe soyundu ve Kanımca çok güzel, hoş bir sergi başardı. Ümit ediyorum ki ziyaretler açısından da çok büyük başarı yakalayacak ve Giorgio De Chirico'yu Türk halkına tanıtacak. Teşekkürler. Profesör Picotsa demin bir ara Picasso'yu andı. De Chirico'yla da bir bağlantı kurdu. Bu ilişki var evet ama aynı zamanda Paris döneminden çok yakın arkadaşlarla fakat bununla da yetinmiyor ilişkileri. Çünkü Picasso gibi De Chirico'da aslında başka çok az avantgard sanatçının olduğu gibi 1900'lerin başlarında özel bir alan açtılar. Evet, Paolo Picozza ve Fabio Benzi'nin bu sabah Pera Müzesi'nde gerçekleştirdikleri konuşmalardan kısa bölümler duyduk açık dergide. Giorgio De Crico bunun yapıtları Dünyanın Gizemi ismiyle Pera Müzesi'nde bugünden itibaren görülebilecek. Biz de bunun üzerine kısaca konuşmak istiyoruz aslında. Ee, az evvel gayet iyi, e, onlardan daha iyi ifade edecek halimiz yok. Ve de Kriko'nun ne evet. manaya geldiğini biraz ortadan başladı kayıt. Biz bir ufak tekriko muhasebesi yapalım gördüklerimiz üzerinden sabahki basın gösteriminin ardından. Sonra da tekrar Fabio Benzi'ye döneceğiz zaten. Evet e, Pigosa'nın söylediklerine bir dönmek lazım. Aslında e, özümüze döndük diyor. Bir, bu bir e, Özüne e, öze dönüş, dönüş sergisi. sergisi diyor. Neden öyle olduğunu e, söyleyelim. Çünkü Krikolar aslında dört nesil boyunca Türkiye'de yaşamışlardı. Osmanlı topraklarında yaşamış insanlardı. Örneğin e, çevirmenlerdi. Babası çevirmendi e, Osmanlı'dayken. Sarayında. Osmanlı Sarayı'ndayken. E, ve bunun dışında da hatta babasının e, de Kriko'nun e, Feriköy'de mezarda gömülü olduğunu e, anlattı Pikoza. E, bu yüzden de bir öze dönüş sergisi diyor ve aynı zamanda e, Kriko'nun aslında uzun yıllar boyunca çalıştığı şeylerin e, bir toplamını görüyoruz sergide bunların hepsinin Türkiye topraklarında ilk kez sergilenmesinin önemini de tekrar tekrar vurguladılar ki bu yüzden de hakikaten önemli bir yere oturuyor. E, ee, Picasso'nun bir de bir önemi var aslında konuşmasında. E, bir dönemini onunla geçirmiş. Yani Kriko ile beraber geçirmiş. Dolayısıyla bir mizah duygusu vardı ve bunu hiç geri geride bırakmadı. Bu mizah duygusu sebebiyle de aslında bu gerçek üstücülüğü e, ortaya çıktı bana kalırsa diyor. Böyle bir yorumu var. E, neşesi de kaybolmamıştı. Buradan da ortaya ortaya çıkan bir şey diyor ki yaşamının son günlerinde de e, eserlerinin son dönemlerinde de e, bu gerçek üstücülük sürrealizmin de daha çok ortaya çıktığını görüyoruz. Evet bu iki hususu da aslında birazdan dinleyecek olduğumuz Fabio Benzi mülakatında değineceğiz. Bir kere öncelikle bu özlerine dönüş e, şu andık az evvel e, Giorgio ve İsa de Vakfı Başkanı Paolo Picossa'nın da konuşmasında geçen biz bunu tabii ki milli duygularımızla öne çıkarıyor değiliz ama e, Yunanistan doğumlu ünlü ressam e, de Crico'nun aslında besleniyor olduğu arketipler e, Akdeniz arketipleri olarak da belki görülebilir. Bu coğrafyanın arketiplerine dair bir soru sorduk Fabio Benzi'ye e, acaba bir Akdenizli olarak görülebilir mi diye e, aslında bir tür ortak e, geçmişin tekrardan canlandırılması var. E, Fabio Benz şeyin e, Fabio Benz'in de birazdan farklı e, kanallarla anlatacağı gibi o da tekrar aslında sürrealistlerle olan ilişkisine de tekrar değinecek. Bir yandan içinde bir yandan dışında e, bir figür Giorgio De Crico sürrealistlerle garip bir ilişkisi e, olmuş hem Breton'la hem de sonrasında e, baş, başka bir taraftan Apollinaire vesaire. Neyse konuşacak çok şey var şüphesiz. E, ee, de Kiko 20. E, yüzyılın en önemli e, ilham verici e, ressamlarından bir tanesi. Şüphesiz Pera Müzesi'nde de yaklaşık 70 resim, iki litografi serisi ki bunlar aslında Apolliner için üretilmiş litografi serileri ve 10 heykeliyle De Crico'nun işlerini görmek mümkün. Evet, De Crico'nun İstanbul ve bu coğrafya için manası ve sürrealistlerle olan ilişkisi ne de değindiğimiz ufak bir mülakat yapmaya çalıştık. İtalyanca bir e, mülakat oldu bu. Fabio Benzi ile e, ekleyeceğim bir şey yoksa Secil. istersen ona geçelim. Evet aslında e, avantgard döneminden de bahsedecekler aynı zamanda. Fa Fabio Benzi de bahsedecek. Avantgardlığı da aslında aynı zamanda sürrealistlere de bir taraftan karşı çıkmasıyla. Çünkü sür sürrealistler bir süre sonra e, taklit ettiğini düşünüyor e, onları. Halbuki kendisi bir sürrealist. E, o bir akımı başlattı ve sonrasında da aslında e, bir yerde de göreceğiz ki savaşın da etkisiyle beraber avantgard akıma e, nasıl öncülük etti e, ve nelere vesile oldu. E, o yüzden günümüzden de ayrıksı değil galiba bütün bu durum. Evet avantgard takıma öncülük etmenin yanı sıra yer yer klasiklere de geri dönmüş. Resmin evet. kökenlerine de geri dönmüş. Aslında kendi hattını çizmiş bir ressam de Griko. Biraz şimdi dinleyecek olduğumuz Fabio Benzi söylesinde bunların hepsini konuşmuyoruz. Çok ayaküstü bir e, söyleşiydi ama olsun. E, Benzi ile yani serginin küratörüyle e, Dünyanın Gizemi sergisinin küratörüyle şimdi bugün sabah yaptığımız ufak mülakatla sizleri baş başa bırakalım. Evet, çok e, hızlı bir izlenimden itibaren soracağım bu soruyu. L'impressione ovviamente è quella primissima, è stata molto veloce, però faccio subito la domanda. Evet, e, Dekiriko'nun Akdenizliliği hakkında. Sulla mediterraneità di mm. De Chirico, cosa hai da dirci? Beh, De Chirico nasce in Grecia. Eh, quindi eh, la, la, la, sua, la sua prima educazione nasce a contatto col mito classico, che rimane una delle costanti della, della sua arte per tutta la vita. Bir kere Yunanistan'da doğuyor ve ilk eğitimini klasik mitoloji dünyası içerisinde aldığı için de bütün yaşamı boyunca her zaman bu arka planda sabit kalıyor. Però anche vero che ehm, la sua idea di mitologia non è quella de, eh, puramente iconografica, cioè eh, delle storie, delle, mm, delle favole, delle favole ehm, ehm, mitologiche, ma qualcosa di più profondo che vede nella mitologia un significato archetipico. Fakat eh, aynı derecede geçerli olan başka bir gerçek daha var. Mitoloji dendiği zaman aklında kalan sadece ikonografik olarak efsane hikayeler olarak değil, daha içerisinde arketipler barındıran bir kavram bütünü olarak. E questo coincide anche con ehm, l'idea di De Chirico di ehm, entrare nei teri- in territori del, della mente, dell'inconscio, eh, che, eh, che naturalmente lui fin dal periodo della metafisica trova questa formula, questa, questa novità della metafisica che gli permette di entrare eh, nel, in un campo in cui l'inconscio è fondamentale e quindi anche la mitologia si lega, diventa un modo per esprimere questo, questa, queste pulsioni non totalmente spiegabili a parole. Zaten bu da onun başka bir sahaya geçişi sırasındaki araçlarından bir tanesi de oluyor. Zaten metafizik resme başlamasından itibaren zihine ve bilinçaltına geçiş ve bunu canlandırma, bunu tanımlama çabaları da bir araya geliyor. İşte mitoloji burada yer alıyor. Yani insan zihninde farklı şekilde ifade edilmiş şeylerin dışarıya somut olarak yansıtılmasının bir aracı, bir kapısı olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece anlatılmış masalları geri anlatmakla yetinen bir şey değil. Akdenizliliği biraz da şöyle sormuştum aslında. Ee, Parlando della Mediterraneità pensavo anche a un'altra cosa. Ee, Avrupalı sanat cemaatinin sürekli periferisinde, Amerika'da bazen sürgünde ama hep tek başına. Biraz e, tüm bu aslında sanat odaklarının dediğim gibi e, sınırında duran bir figür olarak da belki Akdeniz bir tür dayanağı mıydı acaba? È una figura ai margini, eh, così che in periferia a quello che succede a, di, nel resto d'Europa, almeno nelle, nei centri principali europei, vale il discorso forse anche per gli Stati Uniti, ma allora qualche volta forse si è rifugiato anche alla mediterraneità, questo è successo? No, eh, lui ha usato nel, in un momento particolare, se è questo che intende, ha usato la, proprio mentre era a Parigi, quindi nel contesto della, delle avanguardie più cogenti, più, più attive, quando lui ha questa disputa con Breton e con i surrealisti, lui eh, utilizza il, eh, il ehm, classicismo e la mediterraneità come una lingua alternativa a quella dei surrealisti. E... Sığındı diyemeyiz fakat özellikle Paris'te avantgardların son derece yoğun oturaklı olduğu dönemde Breton'la ihtilafa düştüğü zaman da klasik yaklaşımı ve Akdenizliliği bir alternatif lisan olarak sundu, kullandı diyebiliriz. E questo, questa mediterraneità non era ehm, periferica rispetto ai dibattiti ehm, centrali delle avanguardie parigine, perché Picasso stesso ne era coinvolto. Quindi eh, molti artisti parigini ne erano coinvolti. Ehm, nella critica parigina di quel momento eh, effettivamente eh, emerge questa duplicità, anzi molteplicità, perché non, non sono solo i surrealisti e i classicisti, che, ci sono anche gli espressionisti che eh, hanno campo, ed erano, mh, mm, si capiva che c'era una dialettica, ma non si sapeva chi avrebbe avuto la meglio ancora? Şimdi her şeyin başında bu yaklaşımın periferik olmadığını da ifade etmemiz gerekiyor. Aslında son derece merkeziydi. Paris'te ola geliyordu ve örneğin Picasso da bu işin tam içindeydi. Ve e, ikilik de dememek lazım aslında. Çokluk demek şart. Çünkü sadece sürrealistler ve klasikçiler vardı demek de doğru olmaz. Ekspresyonistler, dışa vurumculuklar, dışa vurumcular da o anda faaldiler ve bütün bunlar Paris avantgardlarının en merkezindeydi. Ve de daha da ötesi henüz kimin neyi kazandığı belli değildi. Kim dışarıda kim içeride belli değildi. Il dibattito sulla Mediterraneità coinvolgeva moltissimi artisti, Matisse anche, ad esempio. Quindi è, un, è una specie di tema comune al, a, a, al dibattito europeo. In questo caso De Chirico lo usa come un suo proprio motivo ancestrale, preciso, nel dibattito contro i, e, eh, i surrealisti. Bu Akdenizlilik zaten mücadelesi ya da ihtilafı Ee, başka isimlerde de karşımıza çıkıyor. Matiste de aynı şekilde karşımıza çıkıyor. De Chirico'nun Akdenizliği kullanışı ise zaten kendinde mevcut, içinde doğmuş olan, var olan bir unsuru bu tartışmada ortaya sürmek şeklinde karşımıza çıkmakta. Thank you. Evet, Dünyanın Gizemi Giorgio De Crico sergisinin e, küratörü Fabio Benzi ile bu sabah Pera Müzesi'ndeki söyleşi e, ayaküstü yaptığımız mülakatı duydunuz. Sedat Bornova bu arada İtalyancadan Türkçe'ye Fabio Benzi'nin sözlerini aktardı. Onu da e, teşekkür ediyoruz. Evet genel olarak Akdenizli diye üzerine bilgi sualde bulunduk. Dekriko'nun e, gidip görmek lazım tabii ki pek çok tartışma hattı açılabilir de Kriko hakkında. Bu arada çok da e, güzel bir video e, da gösteriliyor. Evet bir belgesel öneririz onu özellikle izlemenizi. Çünkü Kriko'yu anlamak için de önemli noktalardan biri. Yani üzerinden bayağı e, pek çok tarihin geçtiği bir e, adamdan bahsediyoruz burada. O yüzden anlamak için de mühim. E, bir anekdot belki bir gününe şahit olacaksınız belgeselde. E, röportajı yapanlar uyumuşlar ama Kriko uyumamış oluyor. E, ve neden olduğunu sorduklarında ilham mı bu falan diyor insanlar. Ama bu hayır diyor yani içimdeki şey aslında beni rahatsız eden bir duygu. Buradan da aslında Kriko'nun nasıl bir tutkuyla resim. E, resim yaptığını da anlıyorsunuz. Böyle birkaç saat uyudum ama o bana yetti. Kalkıp bitirmeliydim falan diyor dışında sürekli ee, resim yapıyor mülakatla sorulara da evet. cevap verirken. Evet Site Kriko sergisi bugün açıldı. Pera Müzesi'nde kaçırmayınız diyelim ve müzikle devam edelim. Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinleyelim.